Endaiako erriko etxeak, Bayonako Merkataritza eta Industria Gambarak, eta bi artean mugaz gaindiko Merkataritza eta Industria Gambarak, mintzaldi bat antolatu dute biar goizean, antolatuko dute biar goizean, Endaiako Kokoba Coworking gunean, gurekin Iker Elizalde, Elkartasun eta Ekonomia Sozialaz, zarduratzen den, Endaiako, asuanta egunan, Egunon. Bidasoaren bi aldeetako ama bost erakunde ezberdinek ere parte hartuko dute eta istantian handeren aia enpresa sortzaile diren emaztean elkartetik zerin agozagaraiaren garaiaren lekukotasuna entzuren dugu, benen Iker Elizalde zurekin lehenik. Beraz, egun horren helburuan, zer da muga horren haustea gehiago bizi ere muak hartuz? Bon, uh, egun horren helburua da uh, proiektu bat edo aktivitate bat sortu nahi duten eie, eskaintza bat eh, egitea, hau da, eien proiektua garatu alizaiteko, ba, ber eh, momentuan, ber egunean, ber lekuan, hainbat eh, eragile egotea, eta noski, ba, endaian, eh, endaian iraganen uh, delarik, ba, nahi eta edo naturalki esango nuke, muga horren gainetik pasatzen girela, nik esango nuke, hemen bizi girenak, ba, txingudi, txingudi dugula bizi eremua, eta bizi eremu horretan, ba, eh, mugarik ez dagoela esaten eh, esaten aldugu, beraz eh, bai muga austen dugu, baina bere lehen lentasuna da, Esan dudan bezala, proiektu, proiektu aktivitate bat sortu nahi dutenei e, eskaintza orokor bat egitea. Frantzia eta Espainiako administrazioan moldeak ezberdinak izanki, enpresa baten sortzeko, zuen bizi ere moan, traba initz badira? Betrabak eh, beste eh, lekuetan eh, bezain bat, baina garrantzitsua irutzen zaiguna da proiektu bat duen pertsona horori eskaintza horretan ezagupen maila baten emaitea eta jakitea ba, behar bada aurretik pentsatua baldin badu ere endaian kokatzea bere enpresa, ba, berdin balio lukeela Eh, irunen eh, kokatzea edo eh, irunen kokatu ordez endaian kokatzea. Azken finean, jakitea proiektu baten arabera eta administrazioen uh, kontu horiek kontutan harturik eta legedia kontutan harturik, nunden egokien uh, aktivitatea horren garatzeko, nunden egokiena uh, ba, azken finean uh, Mm, parlamentarien beharra bada pixka bat mezuen elarazteko ikusten bali madut, harmonizatze lan horren gauzatzeko? Bai, horren eh, parlamentariak eh, nik uste nuke, hori eh, Europari begira jarri barko ginatekela ez. Europa ustez eginda, mugak hautsi egin dira, baina horrekin batean ez, bada, ez da baitezpada uh, segitu, Harmonizazio fiskalaren eh, eh, bitartez beraz Horrek eh, hori eh, ez da baitez bada gure esku, guk gure esku dagoena nahi dugu eh, herritarrei eskaini eta ba, pixkat, ambizio piskat, ilusio piskat sortu esatea posible dela ere gure eskualdean enpresa baten sortzea, aktivitate bat sortzea, hortarako ez dela beldurrik izan behar eta gu endaiako herriko etxaren partetik eskaintzen aldugun eh, guztia, medio guztiak eskaintzen eskainiko eh, ditugula. Pentsatzen du sola ere badirela irun eta ondari egiko etxeekin, zer ber logikan dira? Uh, aldera, <laughs> fen, esango nuke irun eta noski badira hartu emanak, beziki uh, patzuergoaren bitartez, hor baitira hiru herriak, falta dena Uh, ere, uh, eh, patzuergo horretan da enplegu eta formakuntzari buruzko uh, eh, gogoeta komun baten eramaitea, eta gero, uh, irun eta ondarribin badute abantaila bat gaur egun gurekiko, Beraiek badute jadanik eh, garapen eh, agentzia bat, e, bidasoa bizirik deitzen dena, hoiekin elkarlanean ari gira, horregonen dira biharko egunean, nahi izan dugu ere pixkat hori zabaldu, e, e, zenta oarso aldetik ere, oarsoko garapen agentziatik ere etorriko dira ba, horretan parte hartzera, eta azken finean e, nahi ginuena ere da e, eragile hoien artean, harreman eh, harreman batzuk eh, abiatzea, elkar ezagutzea, azken finean eh, behar dugulakotz hemen ba, ekonomiari buruzko eta enpresa aktivitatearen sortzeari buruzko, proiektu ez dakit haman komunat, baina bintzat uh, eh, norabide batzuk elkarrekin finkatu. Egan duzu, eh, gogoetak eh, badirela, eh, geroan mugaz gaineko proiektuak garatzen ari dira, zuen aldetik, enprisen mintegia, liceo ere ele irudunua, hortan da, garapen ekonomikoa ere bultzatzen al? Bai, guk baitugu garapen ekonomikoari buruz proiektu bat plantan uh, ematen ari girena, deitu duguna sustengu ekonomiko eta sozialerako eh, zentroa, eta horretan uh, eh, iru, norabide hartu ditugu, edo hiru funtzio eman dizkio horri, uh, bat da proiektu solidarioak, hau da, jendearen uh, kolektibo ki, proiektu batzuen eramaitea. Beste bada formakuntzarena eta hor lantzen ari gira sustut, uh, eh, ba, iru izkuntzetan, eh, ba, gure lizoa, uh, eh, iru ematea uh, bere, formakuntza klaseak, eta hori ere kokatzen dugu mugaz gaineko ikuspegi batetan. Eh, liseo horri nahi genuke guk bederen, uh, hori ba, bederen gure eskualdeko uh, nedabe guziei uh, eh, idekia izaitea, eta orain harigira lantzen gehien bat, ze biakaera eman formakuntzei eh, dagokionez, eta horretan, bon, harigira aztertzen, zoin diren gure eskualdearen errealitateari uh, ba, zuzenenak izan dizitzen, daitezken formakuntzak. Eta azkena, ba, biharko egunean antolatu dugun jartunaldi hoietan kokatzen da, hau da, proiektu edo aktivitate bat sortu nahi dutenei uh, eskaintza bat egitea laguntzea eien aktivitatea sortzen dutelarik garatzeko almen guztiak dezaten, azken finean eh, importantea dena da abiatzea, baina baita ere eh, abiatze horretarik uh, garatu alizaitea aktivitate hori eta ongi errotua izaitea gure, gure lurraldean. Emaztea dela gizonaren geroa omen, handeren aia hasteko eta mm, enpresa sortzaile diren emazteak biltzen ditu eta gurekin dugu kide bat Zerina eh, Arrozagara. Egunon zuri? Bai, egunon. Beraz, eh, harmonizazioa ipatzen ginoen ikerreli zalde, endaiako autetxearekin, piskat eh, ego, edo euskadi hor, kasu hortan eta ipare euskal artean. Eh, Andere nahia elkarteak behar guri senditzen du? Bai, ziren, uh, oartu gira, uh, hande dena bon, amadu aspaldi, uh, egualerekin uh, lan egina iduela, ziren, oartu gira, bialdetan praktikak ez zirela berdinak, eta uh, interesgarria zela, uh, elkar lanean txartza, bestak bere esperientziaz laguntzeko. Beraz, handere nahian, priseskiz, e, horroitarazi, uh, zer, e, bon, biltzen ziste horretan, uh, e, errandugu, enpresa sortzaile diren emazteak, eta ze funtzio du elkarte horrek? Funtzioa da, um, emakumeen enpresa empre, buruen uh, bultzatzea pixka bat, eta emazteak behiz uh, lanera igor, igortzea, eh, uh, eta erakustea gai girela enpresa nukaitea, eta egia... Eh, beti falta dela laguntza hori eta bakotsak eh, beren eh, esperientziaz besteak laguntzen ditu egiten nu, no? zitela xilortan eror ni nikola hola <laughs> landu duten ene enpresan eta martxatu da eta egia bon uh, sustengo handi bat dela zeren uh, usu uh, etxean bada familia eta nola lana ekarri et eh, etxortan eta nola eh, bere eh, enplegua sortu, batzutan ez baita errez enplegu baten ukaitea, hobe sortzea. Eta egia, bon, ebe, ber problematika basela, eta bon, elkarrekin lantzea, ebe oso interes gerria zen. Arazo beraz, duzu, duzuzuk, eh, ipar euskal egita ego euskal herriaren artian, desberdintasun hori gizon eta emazteen artian, emazteek eh, konfientzia gehiago eh, behar dutela? Bai, da, bo, gero, da, dira laguntzen ukaiteko ere, ba, beti pixka bat, uh, zira, ahunt, uh, edo laguntzen emaiteko gizonek bezala, baina, uh, bo, gai gira erakusta eta guai hartzen dira, emazteak gizonak bezain uh, gai direla haien enpresa eramaitia eta bon, hori uh, hobetzen ari da pixkanaka. Eh? Hala, handere eh, parteide izan entziztela biak eta parte hartzaile, beste bai. enpresa batzuek ilan. eskertzen zaitugu, lekukotasun hori emanik Selina Josagarai, handere aia bai. elkartetik. Bai, mire eskertzuri. Bai, pasa eguna. Eta Iker alde, eh, horretaraziko dugu endaiakoa suan zirela. Eh, Prezeski, astezken untako interesatzeko, helburua funtsa aipatu dugu, beraz, mm, ze pundu nagusi johatuko dituzue biago izan? Ba, puntu nagusi gisa, iru fen, bi denboretan iraganen da eh, jardunaldi hori, lehen momentu batean eh, aurkeztuko da Eh, bai uh, Ipar Euskal bai eh, Ego eta beziki Gipuzkoan ba, zertan dagoen egoera ekonomikoa. horrekin batean, aurkeztuko direlarik, uh, ba, enpresa bat eh, sortzeko zoin, eh, zoin estatus mota badiren eh, be, alde batean eta bestean. Eta bigarren momentu batean, eta hau garrantzitsuena esango nuke, kasik, hor hartu eman zuzenak izanen dira, ba, parte hartuko duten uh, eh, eragire eta uh, proiektu uh, eh, eramailen artean. Beaz, nik uh, ez nuke bat edo beste azpimarratuko, uste dut uh, ehuna egina dela ba, modu orokor batean uh, pentsaturik, Eta esan genezake jadanik eh, pasaen uh, eh, astean eh, ama bost eragire etorriko direla eta bazirela uh, hogeita bost, hogeita mar bat lagun izena emana dutenak horretan parte hartzeko uh, oraindik posible da eh, izena emaitea irekia da denei, baina izena eman beharrekoa da haintzinetik uh, zeseiren webgunean proiektu konkreturik izan gabe ere, norbeitek balimadu ideia eta informatzeko deneri eh, idekia dela erten duzu, eh? Ba, ba, ba, denei, eh, denei irikia da, ez duhu eh, mugarik uh, ezartzen, ez duhu ba, proiektu bat lehen beste bat baino. Guretzat importantea da, edo zein uh, pertsona, edo zein erritar, Eh, ba, bere eh, aukera izan dezan eta informazioa izan dezan, nahi baldin badu entxeatu uh, bederen bere uh, aktivitatea eta lehen uh, ba, ipatua izan den bezala, eh, uh, askoetan enpresa, aipatzen dugu enpresa, ematen du enpresa handiek eh, bakarrik dutela hortan uh, eien eh, lekua, baina uh, ainitzek, eta jakin bar da, uh, geien, geien go bat, bere enpruegoa sortzen duela, enpresa bat sortzen duenean, uh, Ipar Euskal Herrian, okerrez banaiz, enpresen euneko larogeita bos, larogeita marra, ba, enpresa individualak dira, norbanakoak, norbanako norberak sortuak, eta uh, irutzen zaigu hortan ere laguntza bat eman beharreko dela. Agunt, ez eh, kambiatuko dugu Iker Elizalde eta horrekin bukatuko du gure goizuntako solasaldia, berrietan aipatzen baitugu ere, eta endaiak eh, zazpixiriak, jeselari eh, edo e, refusiatuak agerizatzen dituela, hortaz, ala endaiak egindu urratxa, baina urratxo hori hainitzek egin behar luketena? uh, urrats horri eh, eh, egin barko luketena, nik uste dut uh, jabetu bar girela, Ba, lagun horiek onat etortzen bat dira, ez da baita ezpada gogoz etortzen direla, baina egoera batetik ies egiten dutelakotz, eta momentu honetan, Uh, eh, iruitzen zait, eh, elkartasuna izan barko lukela eh, premia, izan barko lukela lentasuna, bestelako gauz batzuei begiratu ordez, eta beraz nik esan dezaket, uh, arro naizela, endaiak uh, olako urrats bat uh, eman izana, gutxi ematen aldu, baina uh, guztiek pixka bat emango bagenu, ba, gutxi batzuk ez lukete dena eman beharko. Beaz, eh, bon, uh, endaia egin du, baigorrik uh, egin du gure uh, aintzinetik, eta nik uste dut, beldurrik gabe, beste herri batzuk egin beharko lukete urratxorik. Ikerri bizalde eskertuko zaitugu, horretaraziz mugaz gaindiko enpresa sortzaile eta horien partaideen el arteko elkar ezagutzaren bultzatzeko helburuarekin eh? bihar goizian e, mintzaldi goiz bat eta elkartrukatze bat eh, antolatzen duzuela endaiako kokobako working gunean, mil esker zuri? Bai, mil esker zuri.